Hindi na ako naghanda na kung ano-ano pang mga activity. Basta diretsyo na po tayo. So, yun po ay, ang title ng ating ano ngayon ay Pagkamakasalanan Hanggang Saan. So, na naalala ninyo, nasabi ni Sir, ani ah, Kuya Francis niyo niya, ang tao ay makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. So, ibig sabihin, kapag sinabing lahat, lahat ng may puso at utak at tinatawag siyang tao, makasalanan yun. Okay kausapin dyan kung may pagkukulang siya sa pag-iisip, may ano siya, disability, hanggang tao siya, makasalanan. Ngayon, ang tanong, hanggang saan ang aplikasyon ng kasalanan yun? Para, ang pinaka-goal ko nito, para makita natin or maiisip natin, ay, ako din po pala makasalanan. So, ganito din ang magiging response natin. Okay, so next, Frank. Kukunin ko po ang ating uh, ah, memory verse sa umagang ito sa Romans chapter 3 verse 9 to 12 and 23. So sundan niyo lang po ako at basahin niyo na po ng tahimik. Ako na lang po ang magbabasa. Sabi dito, ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa mga hindi? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan maging Hudyo o Hintilman. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung verse 23 ay sikat na sikat yan na ipinapakita na ang tao ay makasalanan. Next, Frank. So, dyan, mula dun sa mga memory verse na yon, ating makikita na ang tao ay makasalanan dahil sa makasalanan niyang kalikasan. So, bumalik tayo doon sa preaching ni, ni Kuya ninyo na nagkakasala ka hindi dahil sa nagawa mo lang, kundi merong nag influence doon sa gawain na yon. Nagkakasala ka dahil may dahilan at yon ay kalikasan. Pag sinabi natin kalikasan, hindi po yung mga puno, hindi po ang punong mangga, hindi po yung punong santo, hindi po yung pinag-uusapan natin. Kundi, yung meron sa pagkatao natin. Yung ating katawan, ang ating isipan, lahat yan balot yan ng ganoong idea. Or katotohanan. Hindi siya idea, totoo po siya. Next, Frank. Ngayon, since ako'y teacher ng ESP, <laughs> for ilang years ako, five, four, three years, four years, teacher ako ng ESP ng grade 7. At isa doon sa lesson namin sa ESP, titingnan kasi kung ano yung pinakadahilan ng kilos ng tao. Eh, di ba, ganun ang ESG natin, no? Laging tinitingnan kung ano yung pinagmulan ng kilos mo. At titingnan yun ang pinakasimula. At lagi po, sabi dito ni Santo Tomas D. Aquino, or yun sa si Thomas Aquinas, na isa sa mga kilalang tao sa Christian, ang sabi dito, ang tao daw, sabi niya, ang tao ay binubuo ng tatlong bahagi, mahalagang bahagi. Yan ay isip, puso, at katawan yan po ay kabuuan ng tao. Yun din ang tinuturo ko sa mga estudyante ko grade 7. So, ang isip ng tao, sinasabi, ma'am, bakit ang isip ay nasa taas, ang puso ay nasa babala? O, ayun class, yun na po yung ibig sabihin yan. Bakit nasa taas ang isip at ang puso ay nasa baba ng isip? Then yung katawan. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, importante yung tatlong bagay na yan. Ngayon, sabi niya, ang isip ang ginagawa ng isip siya ang nagtitimbang. Si puso, maliit daw na bahagi. Ang puso daw natin ay kasing laki ng ating kamao. Ngayon, titingnan nyo, yung kamao nyo, ganun lang daw, halos ang laki ng puso nyo. Pero, subukan ng puso nyong tumigil, wala rin kayo. Diba? Patay ka na nun. Pag tumigil yan, patay ka. So, anong sinasabi ni Santo Thomas Aquinas doon. Thomas Aquinas tungkol sa puso. Sabi niya, yung puso na yon <coughs> muscle, tama? Muscle lang siya na nagpipintig. Pero kung titingnan siya sa moral o sa ESP, nandito daw sa puso ang tunay ng pagkatao ng isang tao. Nandito daw ang kasamaan, nandito ang kabutihan, nandito ang masamang balak, nandito sa puso na katanim yun. Iba naman ang takbo kasi ng isip natin or iba ang trabaho ng isip. <clears throat> So, lahat ng desisyon, combination ni isip at ni puso. Ngayon, ganon siya ka-importante. Yung muscle na yon, kapag tumigil yan sa pagpintig, patay. Importante, number one. Number two, sa pagkatao mo, siya din ang nagdidikta doon. Doon kasi syempre kasama ng isip. Next paragraph natin na ang pagkamakasalanan ng tao, sinakop niya yung tatlong mahalagang bahagi natin. Yung isip, puso, at katawan. Okay, paano tayo nagkakasala doon sa isip, puso, at katawan? Next, Frank. So, sa isip, ah, halimbawa lang yan, mga ilan lang yan. Nag-iisip tayo ng masama at di mabuti sa ating kapwa. Di ba? Parang sa isip yung nagsisimula. Next, nagbabala ka ng masama sa kapwa mo. Nag-iisipan mo siya ng hindi maganda. Or nag-iisip ka ng hindi maganda para sa, sa sarili mo. Minsan may ganun din. Dito din sa isip natin, nagsisinungaling tayo, nagsisimula yung idea, ah, sabihin ko ko yung ganito. Next naman, dito rin sa isip natin nagsisimula yung pag ma-pride. Ay, hindi yan. Bakit ba? Bakit ako? Oh, parang ganun. Bakit ako? Dapat siya. Mga ganyan. Then, self-pity and overthinking. Halimbawa lang po yan na maaring magawa ng ating isip. Ito pala, overthinking yung sa picture, nakikinig ng mga kung ano-ano, natututo ka ng mga kung ano-ano at ginawa mo sa kapwa mo na hindi maganda, magkakasala ka doon. Next, Frank. Ito naman ay sa puso. Ayan. Mga kasalanan na nagagawa ng puso. Ang nilagay ko dyan, pagmamatigas ng kalooban. Meron pa? Pagkikimkim ng galit. So, pwede natin magawa yan. Pagkukunyari. Kasi nasa ano yun eh. Kung ano talagang laman ng puso niyo. Bakit ba? Parang may mga ganoon. Masamang hangarin sa kapwa, pagkaingit. O yan, minsan yung term natin na sana all, maganda naman yon Pero kung yung sana all mo ay meron kang masamang kasamang sana all, ay maaaring mag sasamahan na rin siya ng pagkaingit and din pagkasakin. Okay. Ngayon, yan po ay mga ilan lang na pwedeng gawin ng ating puso. Nagsimula sa isip, sa puso, next, para katawan. Lagi pong sinasabi ni Thomas Aquinas na ang katawan natin o kamay ay sumusunod lamang sa diniligtan ng ating isip at ng puso. Kaya nga sabi, action speaks louder than words. Kasi kahit anong sinasabi mo, pero hindi naman nakikita sa gawa, malamang ang batayan ay yung gawa. Kung ang pagpipiliin tayo, alin ang masasa na masasabi natin totoo. Yung, sinasabi yung ginagawa niya o yung sinasabi niya? Yung ginagawa. Kasi nga, action speaks louder than words. At yung katawan, kapag ano kasi ang laman ng puso niyan at dikta ng isip, no choice yan, makikita at makikita yan sa gawa at action. So, ito sa mga kasalanang nagagawa ng katawan, anong, ng, oo, yung pag, paggawa ng masama, pananakit sa kapwa, minsan pananakit sa sarili. Mayroong mga estudyante akong ganyan. Mga bagay na taliwas sa pangangalaga sa buhay at kabutihang panlahat. O yan, ESP na ESP yan. <laughs> kabutihang panlahat. But pag sinabi natin kabutihang panlahat, kabutihan na magagawa mo, hindi lamang ng sarili mo, kundi sa lahat ng tao. Next, pag sa walang bahala ng mga isyong moral. O, dito po ako sa grade 10. Yung mga nag-moving up. Fourth quarter, ano ang mga lesson natin? Pornography, pagsisinungaling, premarital sex. Lahat yun ay mga isyong moral. At nalungkot lang ako dahil hindi ko siya nabigyan ng time talaga na i-discuss ng malaliman sa aking mga estudyante. Kasi nga, yun ay importante, mga isyong moral yun. At kapag ginagawa, wina, walang bahala natin yun. Eh syempre, nagkakasala tayo sa magitan ng ating katawan. Ngayon, bakit ko inisa-isa yan? Next frag. Ayan. Para kasi sa lahat ng binanggit ko, ang term ko dyan, parang walang magawang tama ang tao. Tama? Parang ang idea, ano ba, lahat na lang ako nagkakasala? Wala ba akong nagawang tama? Di ba? Parang lahat na lang makasalanan ako, upo, makasalanan ako sa isip, sa puso, at sa katawan. Parang wala ba akong nagawang tama? So ngayon dito, makikita natin na parang wala ka ng pag-asa sa buhay. Yun ay nature natin, kalikasan natin. Kaya nagkakasala talaga tayo. Pero it doesn't mean na hindi tayo curable. Yung pagka-hopeless natin, it doesn't mean na hindi mo kayang gawin kung ano ang tama. So, merong cure doon sa atin. At dyan makikita nyo, ang cure ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sa lahat ng pagkakasala natin, sabi nga, lahat ng tao ay nagkakasala, at uh, Uh, basahin ko lang po. Sa, yan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So, ang si Jesus Christ ang cure natin. Hopeless tayo kung titingnan sa makasalanan nating kalagayan, pero merong cure na ibinigay ang Diyos sa sama. At yun ay si Jesus Christ. Pakinga, Frank Max. Ayan, makikita natin yon yung cure na yon sa Colossians 1, uh, ah, chapter 1, verse 13 to 14. Ito ang sabi, Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya, yung anak na yon, si Jesus Christ, ay napalaya tayo. Sa makatwid, ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. So, ang cure ang antidote natin sa hopeless or sa poison na meron tayo ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya lang. At kapag nandyan na si Jesus Christ sa buhay natin, tama yung sabi ni Aya, magbabago ka talaga. Hindi agad-agad, hindi kami umaasa na si, ano, mag-transform ng, nag-turn around ng opposite doon. Hindi kasi kung titingnan natin, ang pagbabago ay by proseso. Hindi natin minamadali. Kasi si Jesus Christ ang gumagawa ng mga pagbabago na yun. Hindi kami, pero maaari sana nakakatulong kayo sa isa't isa, pero hindi tayo ang pangunahin, kundi si Jesus Christ. Okay, next Frank. So ano ang mangyayari nito? Susugan ko yung sabi ni Aya, yung nangyayaring pagbabago sa inyo. May lumang kayo at may bagong kayo. Yung lumang kayo, yun yung mga buhay niyo noon na wala si Jesus. Pero sinasabi ko ha, na hindi ibig sabihin na perfect kayo. Hindi. O hindi rin ibig sabihin na hindi nyo ginagawa yung dati nyong gawin, ginagawa nyo pa rin. Pero, ang pagkaiba lang, may bagong kayo. Hindi si kayo ha, at hindi si siya. Hindi, kayo, ikaw ng sarili mo, dahil may Jesus ka na sa puso mo. At dahil may Jesus ka na, nag-aaway ngayon ang lumang ikaw at ang bagong ikaw. Sabihin ng lumang ikaw, tara na, ano muna tayo doon sa gilid-gilid? Nasabihin, ay hindi, ayoko, yung bagong ikaw. So, maghihilahan sila ngayon ng lubid kung sino ang masusunod. Yun ang nangyayari. Pero, tulad nga sa sinabi ni Ari, kaya may nagbago. So sa time na yon nanalo yung bagong aya or bagong ikaw na kung saan nakikita mo sa sarili mo na may pagbabagong nangyayari. Hindi ka na tulad ng dati. Kahit pa paano. Okay. So, yun po. Yun may ah, tag-war, uh, tag naghihilahan kung sino ang masunod. Sa mga choices natin, tagubuhay yun. Kahit may Jesus ka na sa puso. Halimbawa, ako ito, usual to. May nakita akong 100 sa kalsada. Ang tanong, pupulutin mo o hindi? Pupulutin. Siyempre, pag pupulutin, ako pupulutin ko. Ang tanong, pag napulot mo ba, ipagtatanong mo sa paligid kung kanino? Pag ako, doon maghanap yan. Agad. Tatanong ko ba o ibubulsa ko na lang? Oo. ah, diba? <laughs> Yung mga ganun. Ang oh, anong sabi ng lumang ikaw? Ibulsa mo na yan. Ay, Ang lumang bagong ikaw, hindi. Baka may nangangailangan pa nito. blessing ni Lord yun, blessing. <laughs> bigay ni Lord yun, kaya blessing, nangangailangan ka. O, oh, mga ganoon. Di ba? So, nagkano, ano, sino ang mananalo sa dalawa? Oh, ito yan. Tawang-tawa ko yung kay kwento mo kay kuya mo. May nakita nga sa jeep, may 20. Eh, nakita ako. Eh, tama tama puro kaming teachers na nandoon. So, ako nakakita, singa, sinong kukunin, sinong kukuha, ibaba, ibibigay ba sa driver o hindi. Eh, syempre, Kunyari, hindi ako tumitingin, pero alam ko yung galaw ng isang teacher. Binabantayan ko siya. Pero, nanalo ang ano niya doon. Ang ginawa niya, ibinigay niya sa driver ng jeep. Ay, kuya, may 20 dito na loob. Sabi ko, ah, mabait na ko pala si teacher. <laughs> Kasi kung ako nun, bubulsa ko. O, mga ganoon. Diba? So, yun yung <laughs> tug of war. Kahit may Jesus ka na sa puso mo ngayon, merong ganong pangyayari. So, ang tanong, sino dapat ang mananalo? At sino ang papanalunin natin sa araw-araw? So, sana yung bagong ikaw na may Jesus sa puso. Okay, next Fran. So, paano natin? Kasi nga, syempre, sabi ko pa sa inyo, di ba, makasalanan tayo. Si Jesus ang sagot ng ating pagkasalanan. Pero, sabi ko nga, kahit may Jesus na tayo sa puso natin, na, na hindi pa rin natin alam kung sino ang mananalo, yung lumang ikaw or yung bagong ikaw. So paano natin, ano ang gagawin para mananalo lagi si bagong ikaw? Una, syempre, Read. Magbasa. Anong babasahin po ate? Ang Bible. Kasi, yun ang word ni Lord. Ngayon ang tanong, di ba? Meron namang, may nakasubok na ba na may karelasyon dito. May boyfriend ka, may minamahal ka. Kapag hindi mo siya kilala, hindi ka nagbabasa ng mga message niya, hindi mo siya nakakausap, paano mo siya makikilala? 'Di ba? Hindi mo kinakausap boyfriend mo nga, di mo naman kinakausap. Boyfriend mo nga daw, pero hindi mo binabasa ang mga mensahe niya sa iyo. So paano mo siya makikilala? So ganun din sa relasyon natin sa Diyos. Kung gusto natin siyang makilala, basahin yung mensahe niya sa atin. At lahat yun makikita sa Bible. Bible lang ang sagot. Ate, wala po akong time magbasa. Ang hawa naman kasi. Unang basa ko pala ng unang verse, inaantok na ako. Anong gagawin? Uy, ganun din ako. Alam niyo ba na dati, ang pampatulog ko ay preaching. Tanungin niyo si kuya niyo. Yeah. So, yun. Kapag nakakarinig ako ng preaching ng isang pastor o kung sino yun, Ben, ay, grabe, ang sarap ng tulog ko. Tama. Bakit hindi music? Bakit pampatulog ko ang preaching ng isang pastor? Diba? higit na makilala si Jesus Christ, si God the Father, si God the Holy Spirit, kung hindi ka magbabasa ng kanilang mga, ng salita ng Diyos. Ganon din yan sa magkarelasyon. Kung hindi mo kinakausap, walang communication, paano titibay ang relasyon? So, hindi. Ganon din. Kahit sa mga mag-asawa, sa mga nanay at tatay ninyo, kailangan alam, kilala ninyo. Kasi, ang Bible ang magbibigay ng paalala na huwag ka nang magano dyan, mag-overthink, ibibigay ko naman sa'yo eh, sa tamang panahon. Yun, ay paalala ng Diyos na hindi maganda yan, mapapahama ka dyan. Lahat yan mababasa natin sa Bible. Ngayon ang tanong, nagbabasa ba tayo ng Bible? May mga app po tayo pwede nating gawin. Kung hindi nyo kaya, meron sa Spotify yung audio Bible naman. Ganun na lang. ginagawa ko kapag may maraming ginagawa, nakikinig na lang. Okay, next front. Pangalawa, sabi dito, a verse a day keeps. Ayan. Sa so kung gusto, kasi ito'y nagsimula, binigay, sino ba magsabi nito? Nakita ko sa, sa internet, tama nga yun. So kung gusto nyong hindi kayo, ano yan, guguluhin ng mga demonyo sa buhay nyo, ng mga <laughs> demonyo sa buhay nyo, ng demonyo pala, ano nyo, punuin niyo ang isip niyo ng salita ng Panginoon at may kinalaman sa kabutihan. Next, Frank. Pangalawa, maliban sa pagbabasa ng Bible, ito, umaten ng mga fellowship sa church or makipagtagpo dito sa tagpuan. Bakit? Bakit ko sinasabi ito? Alam nyo kasi, kapag kayo lalabas dyan sa promenade at kasama ang tropa nyo, ano ang pinag-uusapan nyo? Siyempre, may kinalaman sa tropa. Ngayon, kung gusto mo nang may kinalaman naman sa Diyos, saan ka dapat makakahanap ng taong may alam or mag-uusap kayo tungkol kay Lord? Sa church. Kasi, kaya, umatid ng uh, fellowship sa church. Kasi nga, dito ka makakatagpo ng mga taong katulad mo rin, na may Jesus din sa puso. Diyan makakatagpo po kayo dyan, pero hindi nyo alam kung sino. Kasi alam naman kakausapin mo lahat ng dumadaan, di ba? So iba pag nasa simbahan, nasa loob ng simbahan, and makakaasa kayo na itong mga nandito ay somehow mag-understand or maiintindihan ka ng mga ito. So yun ang kahalagahan ng pag-a-attend ng church or sa tagpuan. Next, Frank, class, ito. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. In support po ito dito sa pag-aaten dito sa katagpuan. Sana dalangin ko na magiging magkaibigan kayo. Kung sino ang nasa tagpuan, sana dumating ang time na magkakaibigan kayo. Wala naman ano problema sa mga group, wala. Nire-respect namin ang bawat ano yon uniqueness ng bawat isa. Pero sana, itong magkakasama ay magkakaibigan kayo kung sino yung maging katagpuan. Next, Frank. Last na talaga. Dahil tayo ay makasalanan at merong Jesus sa puso natin, dahil sa, yung kaalaman na ito ay mag-uudyok sa atin na maging considerate sa kapwa. Paano? Halimbawa, kunyari ako ay wala sa mood may nakita ako ni Laura. Ay, si ate, mukhang may topa. <laughs> Anong gagawin ni Laura? Ay, hindi ko muna lalapitan si ate, hindi ko muna guguluhin. Kasi may topak siya ngayon. So, paano yon? Paano na dito sa pinag-usapan natin. Dahil alam ni Laura na meron tayong kakayahan na magkasala, gumawa ng masama sa kapwa, alam niya ngayon, ay hindi ko muna. Nag-considerate si Laura sa akin, ay hindi ko muna guluhin si ate kasi mukhang hindi pa maganda ang kanyang pakiramdam. May topak po siya ngayon. So, iingat muna ako. Ganon din. So, itong lakas siya, nag-uudyak po sa atin na isipin, ako nga din nagkakagawa ng kasalanan. How much more kaya si ate? ba? Diba? Ako nga din, tinutupak din ako pag ano, how much more kaya si ate? Kasi makasalanan din si ate. So lahat may chance na makakagawa tayo ng mali at hindi maganda sa kapwa. So kapag ganoon, naiisip mo yan, ay, hindi na ako mag-expect lagi na laging napaka ano ni ate, napakabait, napaka hindi ganoon. Si Mitch din, ay, sabi niya, ay, hindi naman, hindi ko i-expect si ganito na maging banal. May time din siya na hindi rin okay. So, magiging considerate tayo sa bawat isa. Okay, nakuha yon. So, sabi dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba ito rin yung higit ang iba kaysa inyong sarili. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. Eh, pinapakita dyan na ang selfish ay sarili niya lang iniisip niya. Pero kung ayaw natin maging selfish sa ating kapwa, hindi ibig sabihin na huwag mong isipin yung sarili mo. Ang sinasabi dyan, unahin mo muna yung kapwa. Then, saka ang sarili. Yun ang pagmamahal ng kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At yun ay utos ni Jesus Christ sa atin. So, next, Frank. Isa pa. Kaya nga, basta't may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. May pinipili? Wala. Lahat. Lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya ay inutusan ni Jesus Christ na gumawa ng mabuti sa kapwa, may walang exemption, lahat. So, yung nakita mo diyang pulubi, nagmamalimos, kung meron kang kakayahan, gumawa ka ng mabuti para sa Kanya. Pero, dapat, kung ikaw ay para sa lahat ng tao, medyo may tumas doon. At yun yung kapatid mo sa pananampalataya. Kung gagawan mo ng mabuti yung kapang hindi mo kilala dyan, how much more yung katagpuan mo? How much more yung si nanay? How much more si ate? How much more si kuya? Yung mga ganoon. So, kapag, kapag ganoon kasing gagawin natin, makikita talaga na may Jesus tayo sa puso. At hindi lang sabi-sabi. Okay, next. Uh, dito din, work in progress. Lahat tayo, kahit matanda na kami, yung mga ate at kuya, si nanay, si tatay, matanda na sila at kami, ay work in progress pa rin. Okay? Next, Frank. So, you and I are not perfect. We are a work in progress. Next, Frank. So, yun lang ang ating tandaan. Makasalan, uh, nagkakasala ang tao sa isip, puso at gawa dahil sa makasalanan niyang kalikasan. Ngunit binigyan tayo ng gamot at pag-asa sa magitan ni Jesus Christ upang malimbat, malabanan ang ating lumang pagkatao. So sa sa message na ito siguro ang gusto kong maalala niyo lang yung hilahan. Hilahan ng lumang ikaw at ng bagong ikaw. Kayo ang mag-decide kung sino ang pananalunin, yung luma o yung bago. At yung bago, lagi tandaan, may Jesus Christ yan sa puso. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pakikipagtagpo sa mga mananampalataya at paggawa ng mabuti sa kapwa ay ating magagawa upang malabanan sa tulong ni Jesus Christ ang makasala ng kalikasan. Makasala ng kalikasan na meron ang lahat ng tao. Pansinin nyo nga, yung baby, Siyempre, kapatid niyo, hindi niyo naman tinuruan mag, ano, mang-asar. Bakit nang aasar yun? Di ba, unang ano, di ba, ang tinuturo natin yung kamay, close, open, pero nang ano siya, nang gaganon sa atin. Minsan, di ba, ganun pa lang, tinitingnan natin. Wala siyang idea dahil hindi niyo naman tinuruan or nakita niya siguro, pero nagagawa niya nang wala. So, Ipinapakita lang doon na kahit baby, meron na siyang kasamang makasalanang kalikasan. At darating panahon, gagawaran siya ng kasalanan. Pero, ang haka, ligtas lamang sa kanya ay walang iba kundi si Jesus Christ. At habang nabubuhay yon, yung batang yon, ay mag ang tanong, sino ang mananalo? Yung buhay na walang Jesus o yung buhay na mayroong Jesus Christ. So yun lang sana iiwanan ko. Kung ang tanong, ang pagkamasala, makasalanan ay hanggang saan? Hanggang tayo'y nabubuhay, meron tayo ng kasalanan yan. Pero kaya meron namang sagot, merong gamot, at yan ay si Jesus Christ. Okay? So, yan lang sana. At now, ay maalala nyo yung ganong illustration. So, i-end natin ang ating ang message ngayon at dito sa pagtitipo natin sa tagpuan. So, tayo pong lahat ay yumuko. At let's pray. Our most gracious and loving Father, thank you, Lord, O Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon. Nawa po, Panginoon, lagi po kayong mananalo Tulungan niyo po kami, palakasin ho God, na sa lahat ng pagkakataon ay maalala namin na kami ay may Jesus Christ sa puso at mamuhay kami ng ayon nito, Panginoon. Lord, salamat sa mga blessing na pinagkalog niyo sa amin. Nawa po, Father God, ang isang buwan na bakasyon ay may enjoy namin, Panginoon, at magagawa yung mga bagay na hindi namin magawa ng nakaraan, Panginoon, dahil sa sobrang dami ng gawain. Lord, bigyan niyo po ng kapahingahan ng bawat isa sa month na to. At Lord, nawa po, uh, patuloy niya kami ingatan. Sa, lalo na sa aming paghihiwalay ngayon, Panginoon, pag-uwi ng kanya-kanya sa aming mga tahanan, nawa ingatan niyo po ang bawat isa. Makarating kami ng ligtas at masaya, Panginoon. Lord, nilalapit ko rin ang pagkain ng pagsasaluhan. Nawa po, Father God, makapagbigay ito ng kalakasan sa aming uh, katawan, Panginoon. At nawa po ay higit mong i-bless ang bawat isa ng mga naghanda nito, Panginoon. Naway lagi niyo po kami ipaalala sa amin ang iyong pagmamahal at naway hindi namin makalimutan yung Panginoon. Lord, maraming salamat. Pagpalain niyo ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.